بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ويفتح آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة ويضم إذا كان فعل جماعة الذكور ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة إلى الآخر Evet İzzi'den 19. dersimize geldik. Nune tekit konusunu okumaya devam ediyoruz. İnşallah bugün nune tekidi bitireceğiz. Şimdi geçen derslerimizde ne gördük? Dedik ki geçen derslerimizde fiile, mazi ve hal hariç iki çeşit nune tekit geliyor. Bunlardan bir tanesi sakil, ağır yani şeddeli ve fethalı. Bir tanesi de hafif yani sakin. Şeddeli olan, sakil olan fethalıdır dedik ama e, tesniye ve cem'i müenneste fethalı değil kesreli geliyor ve oraya tek başına gidebilir. Nuni hafife gidemiyor. Onu gördük. Ondan sonra e, iltikay sakineyn olduğu için yani tesniye ve cem mümenese gittiği zaman nune hafife iltikay sakineyn ala gayri haddihi olduğu için gidemiyor. İltikay sakinenin nerede haddi olup nerede haddi olmadığını onu da öğrendik. Şimdi e, tabi bir de şeyi okuduk mesela bu 5 e, emsile-i hamsede yef'alani, tef'alani, yef'alune, tef'alune, tef'aline de e, nunun atıldığını nunun atıldığını, o nun i'rab nun atıldığını ve yef'alune, tef'aluneden vavun atıldığını, tef'alineden yanın atıldığını gördük. Ancak makabli fethali olursa bunların atılmadığını. Şimdi diyor ki ve yuftahu fethalendirilir. Fethali yapılır. Ahirül fi'li fiilin sonu. Yani fiilin sonu fethali yapılır. İza ne zaman ki kane olursa fi'lel vahidi. Vahid fiil, tekil fiil olursa. Mesela e, yansuru. Diyelim yansurunun sonuna nüne tekit gelirse yansurenne olur. Bakın yansurenne. Ben hep yansurudan örnek veriyorum. Yani uygun olsun olmasın verme sebebim emsileden onu görmüşsünüz diye en kolay onun üzerine tatbikat yapabilirsiniz. Yani bazen uygun olmuyor bile onu örnek vermek uygun olmadığı halde e, yani pratikte uygun olmadığı halde teorik olarak ben onu örnek veriyorum. <clears throat> Bunun tabi e, sebeplerini inşallah istikbalde öğreneceksiniz. Mesela Yansuru'yu örnek veriyorum. Evet Yansuru istikbal içinde şey yapılır ama içinde talep alameti yok. Bunu göreceksin inşallah. Nune tekit talep olan yerde gelir. Yani her tür istikbalda gelmez. Hani dedik ya madi ve halde gelmez ama istikbalda gelir. Her türlü istikbalda da gelmez. Neyse. Şimdi yan yansuru mesela sonu dammeli. Dikkat edin tekil fiil. Yansuru. Nune tekit geldiği zaman sonu fethali, fethali olur. Yani r harfi fethali olur. Yan Yansurenne olur. Veya nune hafife de gelse yan yansuren olur. Dikkat edin. Niye? Çünkü cem'iyle karışmasın diye. Hani dedik ya cem'inde mesela yansurune. Nune tekit geldiği zaman o vav da atılıyor. Yansurunne oluyor. Yansurunne. Orada cem'e olmasının alameti o re'nin üzerindeki dammedir. Müfrette de damme var. Yansuru mesela. İşte o müfretteki damme fethaya çevriliyor nune tekit geldiği zaman. Ki cem ile karışmasın. Yani eğer o onu fethaya çevirmesek yansurunne, yansurunne. Müfrette cem'e de aynı olur. Karışır birbirine. Onun için müfrette işte diyor ve yuftahu fethalı yapılır. Ahirul fi'li fiilin sonu fethalı yapılır. İza ne zaman ki kana olursa fi'lel vahidi. Tekil fiil olursa mesela yansuru gibi. Vel vahidetil gaibeti vahide gaibe. Yani müfredi müennesi gaibe tansuru gibi. Tansuren ne olur veya tansuren ve yudammu dammeli yapılır fiilin sonu dammeli yapılır. İza kana fi'le cemaati zukuri. Cem'e müzaker olduğu zaman. Zaten bunu gördük. Hani vav atılıyordu ya. Vava delalet olarak o damme kalıyor orada. Ve yudammu iza kana fi'le cemaati zukuri. Cem'e müzaker olsa mesela yansurune zaten nun gidiyor. Vav da gidiyor. Yansurunne oluyor. Veya yansurun. Nun-i tekidi hayfe geldiği zaman yansurun. ويكسر كسر أبلر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة فعل واحدة مخاطبة يعني مفرد مؤنث مخاطبة olursa تنصرين مثلا نون gidiyor يا دا gidiyor يا يا علامة olarak كسر kalıyor تنصرين تنصرين ويا خفيفة olsa تنصرين فتقول أليس سن درسن فتقول درسن في أمر الغائب أمر غائبته مثلا أمر غائبته müekkeden tekid edilmiş olarak bin nuni sakileti. Nuni sakile ile tekid edilmiş bir emri gaibte. Müekkeden tekid edilmiş olarak veya müekkiden sen tekid edici olarak. Müekkiden de okuyabiliriz. Müekkeden de okuyabiliriz. Müekkeden yani tekid edilmiş olarak ismi mef'uldür müekkeden. Müekkiden yani sen tekid edici olarak, sen tekid etmiş olarak bin nuni sakileti. Nune sakile ile yani şeddeli nun ile tekit ederek emri gaybte ne dersin? لِيَنْصُرَنَّ Elbette muhakkak o erkek yardım etsin. Bakın liyansur liyansur müfred emri gayb liyansur o erkek yardım etsin. Nun-i tekil sonuna geliyor. Liyansurenne oluyor. Evet. Liyansurenne. Dikkat edin. Nun-i tekid müfredin yanına geldiği zaman müfredin sonu fethali oluyor. Liyansurenne. Liyansuranni tesniye. Liyansuranni. O ikisi muhakkak yardım etsinler. Liyansurunne. Bu da ceme vav gitmiş ama vav'ın yerine ra'nın üzerindeki damme kalmış. Liyansurunne. O erkekler muhakkak yardım etsinler. Litansurenne. O bayan muhakkak yardım etsin. Litansurenne. Litansuranni. O iki bayan muhakkak yardım etsin. Liyan liyensurnanni o bayanlar muhakkak yardım etsinler. Ve bil hafifeti nune hafife ile yani yine emri gayb nune hafife ile tekit ederek şöyle dersin. Liyan Liyensuren o erkek muhakkak yardım etsin. Liyensuren ha tesniyeye gelmiyor nune hafife dikkat edin. liyan Liyensuran yok. Tesniye yok. Direkt cem'e geçiyor. Liyan surun o erkekler yardım etsinler. Liten soran o bayan yardım etsin. Bakın tesniye yine yok. Cem'i müennes yine yok. Dikkat edin. Liyan soran o erkek yardım etsin. Liyen soran yok. Çünkü tesniyeye gelmiyordu. Liyan sorun o erkekler yardım etsinler. Liten soran o bayan yardım etsin. Liten soran tesniye yok. Liyan sorunan cem'i müennes yok. Ve fi emril hadiri. Emri hazır. Emri hazıra örnek. Ee, yani tekitli olarak müekkeden tekit edilmiş olarak bin nuni sakileti nune sakile ile tekit edilmiş olarak. Tabi burayı da yine müekkiden de okuyabiliriz. Eğer müekkeden olarak fi emril ve fi emril hadri emri hazırda müekkeden tekit edilmiş olarak bin nuni sakilet. Nune sakile ile tekit edilmiş olarak diye manalandırılır. Eğer müekkiden okursak ve fi emril hadri müekkiden yani sen tekit edici olarak sen tekit edici olarak dersin ki bir nuni sakileti. Nuni sakile ile tekit edici olarak dersin ki ne dersin? Onsu renne. Bakın müfrette yine sonu fethali oluyor. Onsu renne. Muhakkak ki sen yardım et. Muhakkak ki sen yardım et. Onsu renne. Onsu ranni. Muhakkak ki siz ikiniz yardım ediniz. Onsu ranni unsurunne muhakkak ki siz erkekler yardım ediniz. Muhakkak yardım ediniz. Burada da dikkat ederseniz müfrette sonu fethali olmuş. Unsurenne tesniyede zaten unsuranni o e, nun tekit gelebiliyor ama şey nun-i tekidi sakile tesniye gelebiliyor ama hafife gelemiyor hatırlarsanız. Cem'de unsurunne ra'nın üzeri dammeli çünkü cem'e alamet olsun diye. Unsurunne ee, müennese geliyoruz. Unsurinne sen bayan muhakkak yardım et. Unsurinne unsuranni siz iki bayan muhakkak yardım edin. Unsurnanni siz bayanlar muhakkak yardım edin. Hatırlarsanız cem'i müenneste ne geliyordu? Araya elif geliyordu. Nunların arasını ayırmak için bakın unsur ne? Bir de nun-i tekit araya elif geliyor. Unsur nanni oluyor. Ve bil hafifeti. Nun-i hafife ile nasıl okuyoruz? Unsuren Ey erkek sen yardım et. Tesniye yok. Çünkü nune hafife tesniye gelmiyor. Yani unsuran yok. Unsurun ey erkekler siz yardım edin. Cem'e müzekere muhatap. Unsurun ey erkekler siz yardım edin. Unsurin ey bayan sen yardım et. Unsurin ey bayan sen. Unsuran yine yok bayanların tensiyesi. Unsurnan yine yok. Ben söylüyorum ama yok bunlar kullanılmıyor. Yani olmadığını göstermek için bunları söylüyorum. Ve kız kıyas et ala haza. Bunun üzerine kıyas et nezairehu benzerlerini. Yani hepsi bu şekil çekiliyor. Ve kız kıyas et ala haza. Bunun üzerine kıyas et nezairehu nazire. Nazirenin cem'idir nezair. Nazire yani benzer. Nezairehu onun benzerlerini de ona kıyas et. Bunun üzerine kıyas et. Evet nuni tekit konusunu bitirdik. Ee, şu anda ibareyi okuyorum. ويفتح آخر الفعل إذا كان فعل الواحد والواحدة الغائبة ويضم إذا كان فعل جماعة, جماعة الذكور ويكسر إذا كان فعل الواحدة المخاطبة فتقول في أمر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لينصرن لينصران لينصرن لتنصرن لتنصران لينصرنان وبالخفيفة لينصران لينصرن لتنصرن وفي أمر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة انصرن انصران انصرن انصرن انصران انصرنان وبالخفيفة انصران انصرن انصرين وقس على هذا نظائره